Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 20 անգամ։ ԵՀԿ առաքելությունը Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում կանցկացնի Պորադիզի հյուսիսում։ Ադրբեջանցի դիվերսանտի նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց։ Չլդրան համայնքում նշվել է գյուղի ազատագրման 24-րդ տարեդարձը։ Թաղասեր համայնքում կազմավորվել է համանadrության հանրակրվեի շտաբ։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Մհեր Մկրչյանի «Կյանք ու կռիվ 2» 25 տարի անց գեղարվեստական ֆիլմի առաջնախաղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 20 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արցակելով ավելի քան 220 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաեւ պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 11-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի Հյուսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականի ծնված Գոր Համազասպի Գարեգինյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված Զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Վաղը ԼՂՀ իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Հադրութի շրջանի ուղությամբ Հորադիզի հյուսիսում։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջին Ադյանի դատարանը ստացել է նախաքննության մարմնի միջնորդությունը ադրբեջանցի դիվերսանտ Էլնուր Հուսենզադեի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ Միջնորդությունը քննարկվել է դերմփակ դատական իստում Մեղադրյալի նրապաշտպանի եւ թարգմանչի մասնակցությամբ։ Մեղադրյալի նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց, կալանավորում 2 ամիս ժամկետով։ Էլնուր Էլման օղլը Հուսեյնզադեի գործով առայժմ նախաքնություն է տարվում։ Այս մասին ասել է Հուսեյնզադեի փաստաբան Արկադի Իսրայելյանը։ Նախաքնությունը իրականացվում, որ เป զի բարձեն գործի հանգամանքները, ասել է փաստաբանը։ Փետրվարի 5-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու Իջևան-Ղազախ հատվածում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ ադրբեջանական կողմին է հանձնվել Չինարի գյուղի ուղությամբ դիվերսիայի ընթացքում սպանված զինծառայող Չինգիզ Գուրբանովի մարմինը։ Դիվերսիայի փաստի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում վարվող քրգործի շրջանակներում անցկացված դատաբժշկական փորձակնությունից հետո Գուրբանովի արտահանվի դիակը պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկար։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Էմիլ Բաբայանը նշանակվել է ԼՂՀ նախագահի խորհրդական։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Երեք Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքում նշվել է գյուղի ազատագրման 24-րդ տարեդարձը։ Չլդրանի դպրոցականները գյուղի զովասների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ կազմակերպել են գրական գեղարվեստական միջոցառում։ Նշենք, որ Չլդրանի ուղությամբ մարտական գործողություններն ընթացել են 1991-ի ամռան վերջին եւ 1992-ին հակառակորդն օթուժի եւ ցաներ գիտատեխնիկայի հերահար հրետակոծումներից հետո գրավել է Չլդրանը։ Բնակիչները բռնագաղթել են Ստեփանակերտ եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններ։ 1993 թվականի փետրվարի 5-ին հայկական ինքնապաշտպանական ուժերին հաջողվել է ազատագրել Չլդրան, Պողոսագոմեր եւ Կոճողոտ գյուղերը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ Չլդրանից զոհվել է 23 ազատամարտիկ։ Մարտակերտի Փարք ազատամարտիկներին հուշահամալիրում 180 նորակոչիկ զինվորներ հանդիսավոր երթում տվեցին Զորամասի հրամանատարության իրենց ծնողների եւ հարազատների ներկայությամբ լինել հայրենիքի պարտաճանաչ ու նվիրյալ զինվորներ անառիկ պահել հայոց երկրի սահմանները ճշնամու ամեն մի ոտնձգությունից։ Նորակոչիկների երթման արարողությանը մասնակցում էին Զորամիավորման հրամանատարն ու հրամանատարի տեղակալները շրջվարշակազմի պատասխանատու աշխատողներ։ Արցախի անկախությունը հիրավի անշրջելի համազգային հաղթանակ է, որը կյանքի կոչվեց հազարավոր քաջորդիների արյան գնով։ Հենց այդ հերոսների կյանքի ու սխրանքների մասին է պատմում Հուշամատյան ոգեկոչման գիրքը, որը նաև Արցախի ազատագրման յուրօրինակ տարեգրությունն է։ Գիրքը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ ստեղծագործական հանձնախմբի երկամյա ջանքերի ու պրպտումների շնորհիվ։ Հուշամատյանում ընդգրկվել են բացառապես Արցախյան պատերազմի առաջին օրերից մինչև 1994 թվականի զինադադարը Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հուշահամալիրում հանգչող 559 զովասների կենսագրականները։ Ներկա եւ ապագա սերունդների համար գրքում ներկայացված կենսապատումները ամփոփ եւ յուրահատուկ դասագիրք է սիրելու եւ տիրոջպես պաշտպանելու սեփական երկիրը, սերտելու եւ դասեր քաղելու նահատակների կյանքից։ Փետրվարի 20-ին Արցախում անցկացվելիք համանadrական փոփոխությունների կապակցությամբ ստեղծվել է հանրակրվեի կազմակերպման եւ անցկացման հանրապետական շտաբ, որի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ղեկավարում է ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ստեղծելով համանadrության նախագծի օկտին քարոշչության շտաբ, մենք մեր արժեվ խնդիր ենք դրել առաջին հերթին իրազեկելու մեր քաղաքացիներին առաջարկվող համանadrության նախագծի մասին եւ հնարավորություն տալու, որ որ เป զի յուրաքանչյուրը նախքան դիրքորոշում արտահայտելը ստանա իրեն մտահոգող հարցերի պատասխանը, ասել է Նարինե Աղաբալյանը։ Հադրութի շրջանի Թաղասեր համայնքում կազմավորվել է համանadrության հանրակրվեի շտաբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Բնակչության համար տեսանելի տեղում փակցված է ընտրողների ցուցակները։ Գյուղի կենտրոնական փողոցում կախված պաստառը գովազդում է, որ 2017 թվականի փետրվարի 20-ը Արցախի վերածննդի եւ Արցախի համանդրության հանրակրվեի օրն է։ Եվ միաժամանակ կերակացնում է գյուղի բնակչության ակտիվ մասնակցել համանդրության հանրակրվեի։ Գազམ་ավորված է համասային ընտրական հանձնաժողովը հրավիրել է իր անդրանիկ նիստը, որտեղ ընտրվել է հանձնաժողովի նախագահ, նախագահի տեղակալ եւ քարտուղար։ Փետրվարի 5-ին համանդրության հանրակրվեի մասին իրազեկման միջոցառումների շրջանակներում քաղաքների համայնք էին այցելել հայկի ծերուն երիտասարդական կազմակերպության անդամներ Արան Վերզյանը, Գոհար Խաչատրյանը եւ Նաիրա Գաբրելյանը, որոնք հանդիպեցին յուղի բնակչության հետ, նպատակ հետապնդելով ծանոթացնել Արցախի նոր համանadrության նախագծին։ Գոհար Խաչատրյանն նշեց, որ մայր օրենքում կատարող փոփոխությունները միտված են ներօրյալի եւ հետագա մարտահրավերների ժամանակին եւ համաժեք պատասխան տալու ժողովրդի անվտանգության ապահովումը։ Նոր նախագծի ընդունման հիմնական նպատակը ուժեղացված նախագահական երկիր ստեղծելն է ու նրա կառավարումը։ Նաիրա Գաբրելյանը կանգ առավ համանդրության նախագծի առանձին հոդվածներին, նշելով Արցախի համար նոր համանդրության անհրաժեշտությունը եւ կարեւորությունը։ Խոսվեց կառավարման համակարգի, ժողովրդավարության հետագա զարգացման, դատական համակարգի դատավորների նշանակման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների շրջանների վարչակազմերի ղեկավարների ընտրության մոդելի շուրջ։ Հայկի Սերն երիտասարդական բազմակերպության անդամները պատասխանեցին ներկաներին հուզող հարցերի։ Ինչպես տեղեկացրեց Թավասերի համայնքի ղեկավար Կարեն Հովսեփյանը, համայնքի բնակչությունը ակտիվ մասնակցություն ցույց կտա համանդրության հանրակրվեին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ռուսաստանը շահագրգռված է ԵՀԿ-յում Ավստրիայի ակտիվ եւ կառուցողական նախագահությամբ։ Ավստրիական պրոֆիլ ամսագրին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հույս ունենք, որ մեր ավստրիացի գործընկերներն օբյեկտի մոտեցում կցուցաբերեն կազմակերպության օրակարգի ձևավորման եւ իրականացման հարցում, հաշվի առնելով անդամ բոլոր պետությունների շահերը։ Հույս ունենք, որ ԵՀԿ-ն այսուհետ նույնպես ակտիվորեն կնպաստի մերձ տնեստրում, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների կարգավորման բանակցային գործընթացներին, ինչն առավել կարեւոր է անցյալ տարի այդ տարածաշրջանում իրադրության սրացման ֆոնին, հայտարարել է Լավրովը։ Լիտվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպել է Լիտվայի ազգային պաշտպանության նախարար Ռայմունդաս Կարոբլիսի հետ։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, դեսպան Մկրտչյանը նշել է, որ Հայաստանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահների հետ համատեղ ջանքեր է գործադրում, որ เป զի ստեղծվեն Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի առաջ մղման համար համապատասխան պայմաններ։ Դեսպանը հավելել է, որ բարբերաբար հրադադարի ռեժիմը խախտելով Ադրբեջանն այդ կերպ ավելի է հետաձգում հակամարտության խաղ հանգուցալուծման հնարավորությունը։ Նախարար Կարոբլիսը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղ ճանապարհով կարգավորման ուղված Լիտվայի սկզբունքային դիրքորոշումը։ 2017-ը Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի համար հոբելյանական տարի է։ Լրանում է թատրոնի 85-ամյակը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ավելի քան 4 տարի է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնն իր բեմադրությունները ներկայացնում է մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի փոքրիկ դահլիճում, որը նախատեսված է 100 հանդիսատեսի համար։ Ասել որ թատրոնը հարուստ էր բեմադրությունների ցանկով եւ հաջողակի է ներկայանում հանդիսատեսին նոր բեմադրությամբ ճիշտ չեր լինի, սակայն ասել որ թատրոնը բոլորովին անգործության է մատնված, դա էլ չի համապատասխանի իրականության։ Սեփական հարկից զրկված թատերախումբը վաստակաշատ ու երիտասարդ կադրերով անում է հնարավորինս թատրոնի սիրահարներին չհիասթափեցնելու համար ու հույսով սպասումը սեփական օջախ վերադառնալու։ Թատրոնի շենքի կապիտալ վերանորոգման հարցը տարիներ շարունակ մնում է կառավարության ու ոլորտի պատասխանատուների սեղանին չլուծված հարցերի շարքում։ Շենքի վերանորոգմանն ուղղված աշխատանքների հաշվարկներ եւ նախագծեր կազմելու փորձեր գործադիրի կողմից եղել են։ 2014 թվականին մշակույթի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հայտնել էր, որ շենքի նախագիծը ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը կազմել է, ու որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ավարտին կհասցվեն շենքի վերակառուցման աշխատանքները։ 2014-ից անցել է 3 տարի։ Այսօր թատրոնն իր բեմադրությունները շարունակում է ներկայացնել մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում։ Սակայն վերանորոգված ու հարմարավետ պայմաններով թատրոնի շենք ունենալու լավատեսությունը դեռևս կենսունակ է ոլորտի պատասխանատուների մոտ։ Միակ հուսադրող հանգամանքը մեր ցանկությունն է, մեր կամքն է, այսինքն այն, որ հանրապետության նախագահի մակարդակով այդ շահագրգռվածությունը կա, որպեսզի գտնենք հովանավոր այդ շենքի համար։ Շենքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ է 7 միլիոն դոլար, որը հասկանալի պատճառներով ոլորտի ղեկավար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով բյուջեն չկա։ Ըստ երևույթին շենքի վերանորոգումը կրկին հետին պլան է մղվել եւս մեկ պատճառով։ 7 միլիոն դոլար պիտի գտնենք միայն թատրոնի շենքի հիմնանորոգման համար, որը պետք է ծառայի թատրոնին միայն։ Բնականաբար բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, իսկ արդյոք այսօր դա է մեր ամենաառաջնահերթ խնդիրը։ Շենգային պայմանները առաջին անհրաժեշտության խնդիրը չեն հաջողված բեմադրությունների համար վստահեցնում է նախարարը ու զուգահեռներ տանում երբեմն այն հաջողությունների հետ, որ հասնում են որևէ խոլ գյուղի խղճուկ ակումբում բեմադրություններ կազմակերպող թատերախմբերը։ Հերոստատեսությամբ Ռուսաստանից մի ռեպորտաժ կար մի շատ փոքրիկ բնակավայրում, շատ փոքրիկ դահլիճում թատրոնը ինչպիսի հաջողությունների է հասել եւ այդ փոքրիկ բնակավայրը ճանաչելի է դարձել ամբողջ Ռուսաստանում իր թատրոնի շնորհիվ։ Այսինքն կարևորը գործընթացն է, կարևորը այդ ստեղծագործական միջավայրն է, որ เป զի թատրոնը չմեռնի։ Իդեպ Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքը մայրաքաղաքում այն եզակի կառույցներից է, որ լինելով մայրաքաղաքի հասակակիցը կանգուն է մնացել։ Դիմացել է թե խորթային Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականությանը, թե պատերազմին։ Այդքան էական շենքը չէ։ Ձեզ ասեմ ավելին, այդ շենքը մեզ համար ավելի շատ որպես ճարտարապետական դիմագից ունեցող խորհրդանիշ է, քան գործունեություն ապահովելու համար անհրաժեշտ առաջնահերթ խնդիր։ Այսպես թե այնպես, մշակույթի նախարարը նորից վստահություն հայտնեց, որ խնդիրը առաջկա տարիներին կլուծվի։ Կլուծվի այն ժամանակ, երբ գտնվի բարերարը, ով պատրաստ կլինի վերակենդանացնել Արցախի մայր թատրոնի շենքը։ Ավելի քան վստահ եմ, որ այդ խնդիրը լուծվելու է առաջիկա տարիներին։ Ուղղակի, քանի դեռ չկա կոնկրետ անուն, որը ես կարող եմ բարձրաձայնել, դրա համար չեմ խոսում այդ մասին։ Իդեպ, նշենք, որ թատրոնի տնօրեն Մարատ Դավթյանի խոսքով սեփական տանիք չունենալը չի ազդում թատրոնի գործունեության վրա։ Օրինակ, 2015-ին մասնակցել են Լոռու փառատոնին, 2016-ին խաղացանկում 5 ներկայացում են ունեցել։ Շուշիում գործող Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղը 2016-ին իր առաջին շրջանավարտներն է տվել, այսինքն կադրային հարցում էլ կանգ չեն առել։ Իսկ թե ինչու վերջին 5 տարիների ընթացքում Երևան հյուրախաղերով չեն մեկնում, լրագրողների հարցին տնօրենը կարճ է պատասխանում. ֆինանսական խնդիր է։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի Valex Garden կինոթատրոնում անցած շաբաթ օրը տեղի ունեցավ Մհեր Մկրչյանի «Կյանք ու կռիվ 2» 25 տարիանց գեղարվեստական ֆիլմի առաջնախաղը, իսկ 3 կինոնկարը ցուցադրվեց լրագրողների համար։ Կինոդիտումից հետո ֆիլմի հեղինակներն ու դերասանները հանդես եկան Մամլոա Սուլիսով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես առաջին ֆիլմի ժամանակ էր այս անգամ էլ կինոդիտումից հետո ասուլիսին անցնելու համար լրագրողներին որոշակի ժամանակ էր պետք հարցերը ձևակերպելու համար, մինչդեռ հնչում էին առավելապես շնորհավորանքի ու երախտագիտության խոսքեր։ Կյանք ու կռիվի առաջին կինոնկարի նկարահանումները դեռևս ընթացքի մեջ էին, երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը։ Պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանի խոսքով հենց այդ օրերին էլ ծնունդ առավ երկրորդ ֆիլմն ունենալու գաղափարը։ Մհեր Մկրչյանի «Կյանք ու կռիվ 2» 25 տարի անց ֆիլմը զուտ հայրենասիրական ֆիլմ չէ։ Ռեժիսորին հաջողվել է ներկայացնել մեր իրականության նաև արատավոր երևույթները։ Նախորդ ֆիլմի մեկ գլխավոր հերոսի փոխարեն այստեղ տեսնում ենք մի քանի հերոս։ Կերպարները համոզիչ են, անկեղծ, ցավեցնելու աստիճան ծանոթ։ Մհեր Մկրչյանի խոսքով շատերն են իրեն քննադատում դերասանական կազմը փոխելու համար։ Գրիմը միգուցե շատ կախարդական sense գրիմ լինի, որը կարողանա 20 տարեկան աղջկան սարքել 40, նույնիսկ իսկ կա արդյոք տենց մի կախարդական գրիմոր, որը կարողանա 20 տարեկան աղջկա աչքերի մեջ ավելացնել 20 տարվա ապրած կյանք։ Բեմադրող ռեժիսորի հավաստմամբ ֆիլմի դժվարությունը հենց այդ տարիների ծանրությունը պատկերելու մեջ էր ինձ երկրորդը շատ ավելի բարդ էր նկարել, որովհետև առաջինի մեջ կար շատ պարզ մակրություն եւ անկեղծություն, ջահելություն, երկ ազնվություն, երկրորդի մեջ եւ հերոսների եւ հետեւաբար ֆիլմի 25 տարվա ծանրությունը կար եւ իր չափ կեղտի եւ իր չափ արդեն բարդությունների, որը ինձ ռեժիսորական շատ ավելի բարդ էր անել։ Դրա համար միգուցե որն ես ավելի շատ սիրում, ամենաճիշտ հարցի պատասխանը չի, որ ես ասեմ երկրորդը, բայց ինձ ավելի թանկ է երկրորդը։ Ֆիլմի ամենահամոզիչ կերպարներից է Բաբկեն Չոբանյանի մարմնավորած հատուկ ջոկատային Արմանը, ով արդեն գնդապետի կոչում ունի։ Նա հայ զինվորին վայել մարդկային վեհ հատկանիշների տերանհատ է։ Ամեն վարքյան հանուն հայրենիքի իր կյանքը վտանգող զինվորականը, սակայն ապրում է սոցիալական բեռը ուսին։ Ֆիլմի պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանի դիտարկմամբ դա մարդկային կերպարն է այդ դիսին, եւ դրա համար կողքից թվում է, որ ինքը դերից դուրս չի եկել։ Պարզապես ինքը տենց ապրում Նրա հաղորդմամբ ֆիլմի հասցեատերը հայ հանդիսատեսն է։ Սա ֆիլմ է մեր մասին ու մեզ համար։ Այն գուցեև ներկայացվի միջազգային փառատոնների, բայց ասել, որ մենք ֆիլմ ենք նկարել փառատոնների համար, ճիշտ չէ, ասում է Կարեն Ղազարյանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Բռնցքամարտի Հայաստանի հավաքականն այս օրերին ուսումնամարզական հավաքի անցկացնում Երևանի Օլիմպիական ապագա մարզաբազայում նախապատրաստվելով փետրվարի 20-ից 27-ը Սոֆիայում կայանալիք Ստրանջայի միջազգային մրցաշարին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։